Marcianeque, el palabra, Que saben de corte, nosotros somos el corte. La <laughs> si tú mina me llama, le llego al tiro. Quiere que le meta, pero sin preservativo. No cree nadie, odia a los testigos. Te gusta la maría, el alcohol y el efectivo. Tu mina llama, yo le caigo, llego al tiro. Son las ganas que yo tengo para darle esta mañana. Si tu mina me llama, le llego al tiro. Me la llevo en la disco y en el la me gusta el efectivo y para eso estoy activo Haciendo millones con los versos que yo escribo Te todo sin preservativo en la pose que yo pido Cuando lo rebota se me va lo depresivo Me pongo agresivo, la larga te Le reporto todo y tirapeo Después de pariseo yo te llevo, te perreo Te compré con los si no te meto más de dos veces me psicoseo Ponele, me gusta cuando en la cama le da Cótele, volémonos, llegale, químale, jálale, métele Cuatro ponete que tú no largas con mi wea, así chocale Llego al tiro, si me llama lo hacemos cero drama De pana le regalo cubana, fumamos marihuana Y dejamos lleno de fluido la sabana Si tu mina me llama, le llego al tiro Quiere que le meta pero sin preservativo, No cree nadie odia a los testigos. Le gusta la maría el alcohol y el efectivo. Tu mina llama, yo le caigo, llego el tiro, son las ganas que yo tengo para darle hasta mañana. Si tu mina me llama, le llego el tiro, me la llevo dice, se disco y el la me la tiro. Y si tu mina me da un call y me dice hola, yo le llamo un buricol. Tiene mis controles y no me controla, hola. ¿quieres mezclar la rola, fuma siempre me enrola. Tú fuiste que pediste una foto pa' tu bolola. Quiere romper la hora, quiere soquear mi ola. Brega con la consola, rosa y se más pato que el loco Pepe. Cuidado y salió sola, sola y no se compromete. Me dice que anda y masa, a tu mina en mi terraza. Puedes usar mi casa, en tu casa es que esto pasa. Solo compro melaza, le doy color, soy raza. Hoy andamos de pana, bola fumando salsa. Ella quiere que pegue y yo le dije pa' que. Conoce a Marcianeque y quiere que yo le empaque. Sabe lo mío y se como el pa' que tu amiga trate. llama, le digo el tiro, quiere que le mata pero sin preservativo. No cree nadie, odia a los testigos. Le gusta la y el alcohol y el efectivo. Tu mina llama, yo le caigo, Llego el tiro, son las ganas que yo tengo para darle esta mañana. Si tu mina me llama, le digo el tiro, me la la vida me la Que saben de corte, nosotros somos el corte. Chili Playa, el palabr canciones que letter I music. Dímelo Yadi, dímelo que